i jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. S njima lijepo živite, a ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. Muškarci vode brigu o ženama, zato što je Allah dao prednost jednima na drugima i zato što oni troše i metke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsusta vode brigu onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti. A one čiji se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite, kad vam postanu poslušne onda im zulum ne činite. Allah je zaista uzvišen i velik. على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد Jedna od vrlo važnih tema kojoj uzvišeni Allah Đelešanuhu posvećuje posebnu pažnju tema o kojoj govori u cijeloj jednoj suri, a zatim i na mnogo mjesta u Kur'an Kerimu i o kojoj treba progovoriti jeste pitanje porodice. Zasnivanje porodice, kakvi odnosi u porodici treba da budu, kako najbolje posvetiti pažnju djeci i odgoju njihovom i kako rješavati eventualne probleme koji nastanu u jednom porodičnom životu. O ovome se dosta da govoriti i nije dovoljno ovo kratko vremena da sve ovo potanko i naširoko objasnimo, ali u najkraćim crtama bitno je i dužnost nam je da o tome progovorimo i da mu pažnje posvetimo. Uzvišeni Allah u Poznato nam je da je objavio Kur'an i Kerim kroz 23 godine. Nekada je objavio nekoliko ajeta, nekada cijelu suru, a nekada bi jedan ajet bio objavljen, a nekada jedan dio ajeta bi bio samo objavljen. Ovaj redoslijed koji danas imamo u Kur'an i Kerimu, sura i ajeta, određen je od uzvišenog Allaha Ali ovako Kur'an na ovaj način redoslijeda Kur'ana nije objavljivan. Već je prvo, ko što znamo, bilo objavljeno suratu Al-Alaq, pa onda suratu Al-Mudesir i tako dalje i tako dalje. Vidimo u Kur'anu danas kako je Allah htio da to bude tako da je na prvom mjestu suratul Fatiha koja nam govori o svemu koja nam govori o svemu što se nalazi u prijašnjim objavama. U Tevratu, u Inđilu, u Zeburu. Sve to da je sastavljeno na jednome mjestu u sedam rečenica, to je zaista jedno veliko čudo. A sve što se u Kur'anu nalazi, nalazi se u suratul Fatih. A sve što se nalazi u suratul Fatih, nalazi se u jednom ajetu te suri, a to je Iyake na'budu o iyake nesta'in. Samo tebe Allahu uzvišeni obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. A to je drugim riječima rečeno La ilaha illallah. Šehadet kojim čovjek postaje musliman. Zatim nam Allah Đelešanuhu daje suratul Bekare koja govori o židovima i kojoj je Boži poslanik ali selam posebnu pažnju posvećivao. I davao je čast nekom od svojih ashaba da bude vojskovođa koji bi znao na pamet ovu suru. I govorio bi Boži poslanik ali salam, kuća u kojoj se uči suratul Bekare, u nju šeitan ne ulazi tri dane. Zatim nam Allah uzvišeni govori u suratu Ali Imran, govori nam o kršćanima. Da znamo kako treba, nakon što nas je naučio u suratul Fatihi, našoj akidi, našem vjerovanju, našoj istoriji, govori nam o židovima, a zatim o kršćanima, da znamo kakav odnos treba da bude nas prema njima. A nakon toga četvrta sura u Kur'anu nosi naziv Suratul Nisa. Ili drugi njen naziv jeste Suratul Mučtema. Sura koja govori o ženama i sura koja govori o društvu islamskom. Kako to društvo treba da izgleda? A jedan važan faktor u tom je društvu jeste upravo žena. I zato Resulullah a.s. kaže o vrijednosti toga, upućujući muslimana kakvu treba sebi porodicu da traži, kaže u svima nama poznatom hadisu, da ženu udaje ili njena ljepota, ili njeno porijeklo, položaj u društvu, ili njena vjera, njen ahlak. Pa nam kaže, ali i selam, uzmi onu koja kod sebe ima ahlak, sretan ćeš biti. Jer ćeš kasnije sve ostalo, sva bogatstva prava dunjalučka dobiti. Dakle, zasnivanje porodice i sama porodica, to je jedna velika odgovornost i obaveza, koju čovjek kao stup te glavni sud, te porodice preuzima na sebe još prije ženitbi. Odabirom kako treba porodice koja je ahlakli, koja je lijepe vjere, koja će ti biti sutra pomoć u tvome životu, pomoć u tvome dinu i dunjalu. I vidimo kako je uzvišen Allah Žešanu dao Resulullahu sallallahu alaihi wasallam takvu pobožnu ženu koja i čija se vrijednost pokazuje u najtežim trenucima. Boži poslanik, ali tato u svojoj 40. godini dobiva vahij. Neobično nešto. Melek mu se pokazuje. Prepada se Boži poslanik, ali i tato selam. Dobiva prvi ajete, suratul Alek, prve ajete objavi dršući nakon toga trči svojoj kući i govori zemiluni, zemiluni, umotajte se, ja sam se za sebe prepao. A onda mu ta čista, iskrena, prava žena kaže, ne boj se ti za sebe. Ti pomažeš siromašne, ti održavaš rodbinske veze, ti si na strani potlačenih, Inna Allahe len judajjak. Allah te neće napustiti i ostaviti. I vodi ga svome Amidžiću Veraka ibn Neufelu. Ta čista žena koju je Allah Đelešanu odabrao za svoga poslanika, ali i kad Allah nešto hoće, Allah zato odredi i dosudi i kaderom propiše sebebe i uzroke, pa onda to što je Allah htio mora biti. Vodi ga svome Amidžiću i kada mu vozi poslanik, ali za selam, opiše to što mu se desilo, on kaže, Allahi, tako mi Allaha, to je namus. To je onaj isti koji je došao, sveti duh koji je došao Musa'u. I ako me Allah poživi, ja ću stati uzate i pomoći te. I da hoću Bog da biti živ kada te tvoj narod protjera. A čudi se Boži poslanik, ali to selam, koga su zvali El Emin, povjerljivi, pošteni, vjerni, njima drag svima. Evo muhriđi jehum, zar će oni mene protjerati, šta će se to desiti? Zar ljudi neće ovo svi prihvatiti, ovo istinu jasnu? A onda mu ovaj kaže, posavjetuje ga, Nijedan se poslanik nije pojavio sa onim sa čim si ti došao, a da nije bio, da nije bio uznemiravan illa udi, a da nije neprijateljstvo, na neprijateljstvo naišao od svoga naroda. Vidimo u ovome najtežem trenutku kako se pojavljuje taj ahlak u kome nam kasnije Boži poslanik, ali sad govori, koji čovjek treba da traži kod svoje žene. I to je ona zaista prava vrijednost koju čovjek može naći i koju je dužan da traži jer je najodgovorniji u svojoj porodici. Kaže Resulullah ali sad sam u tome smislu kullukum ra'in svi ste vi pastiri wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi i svi ćete biti pitani o onome što je u vašoj vlasti od onim, onima koji su od, o kojima ćete biti odgovorni biti, biti pitani Dakle, bit ćeš pitan o svojoj porodici, o svojoj ženi, o svojoj djeci. To, to je tvoja odgovornost, osnovna za koju ćeš biti sutra pitan. I zato nam, a to je osnov uzvišenja Allah kaže Ja ladina amenu, o vjernici, ku enfusekum wa ehlikum Sačuvajte sebi i svoje porodice džehennema. Wa wal čija je potpala čija su potpala ljudi i kamenje. Alejha melaiketun nad kojim ili nad kojom vatrom su meleki giladun šidadun žestoki osori što bismo rekli ne imaju milosti prema džehennemlijama la ja'suna Allahe ma emarahum neće Allahu nepokorni biti i nisu mu nepokorni u onome što im on naredi o jef'aluna ma yu'marun koji rade ono što im uzvišeni Allah naredi. Ti upravo si odgovoran za svoju porodicu pri biranju toga svoga životnog druga. Šta će biti osnova zbog koje si ti uzeo tu osobu sebi za životnog druga i za ženu. Kažemo ova sura, sura Nisa, govori nam o jednom velikom dijelu društva koji kada bude ispravan sa Allahovom pomoći ispravno je i društvo koji kada se pokvari pokvareno je i društvo pa nas upozorava Rasulullah a.s. i kaže fe inne evvele fitneti beni Israil kanet i prvi fitnet, smutnja, iskušenje i nered koji se pojavio kod Izraeličana bio je sa ženama. Naći ćemo isto tako da nam Allah uzvišeni kada govori o temi žena i onome što se dešava u svakodnevnom životu, pa nekada su i svađe, nekada svašta bude, iza toga nam odmah mijenja temu i kaže hafizu ala salavati, čuvajte namaz. U a posebno srednji namaz, Kindiju. Šta se tim praktično može zaključiti? Može se zaključiti, nemojte da vas ti životni problemi o ljudi zabave od namaza. I tu je Resulullahova riječ, ali i sad sam, gdje kaže, nisam vidio one koje su koje su slabije pameti, a da imaju većeg uticaja na, na pametne tako je. Da čovjek ne zna šta radi, može ga dovesti. Ako nije od vina. Da se čovjek ne uzubila on i anamo, ne mislim o ovome društvu. Da ne zna šta će sa sobom. Zašto? Jer je Allah po prirodi ljudskoj dao da ta žena bude smirenje čovjeku. Pa kaže, Huvalladhi khalaqa On je taj koji vam je stvorio min enfusikum ezvađen od vas Materija od koje se i vi i one su. Priroda isto tako. Ljudska priroda. Ezvađen žene li teskunu ilaiha. Da se smirite sa njima. Dakle, da vam je to smirenje. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً I dao je da među vama bude meoddeten ljubav koja se parama ne može kupiti ova rahmet i milost. Kad čovjek dođe kući i ako ne nađe tu blagodat kod kuće te milosti i te ljubavi i te pažnje od svoje žene koja je zato upravo čovjeku stvorena, onda mu se stvari okrenu skroz naopako. Pa ako nećeš ondje naći milost i rahmet, tu gdje treba da ga nađeš, već nalaziš azab, Onda takvi ljudi pobjegnu od kuće, napusti kuću, ne zna šta radi i tako dalje i tako dalje. Zašto? Normalno kao Allahova određena kazna ili možda nekome kao iskušenje u njegovom životu, ali iz rahmeta vidimo da se okreću u stvari i pretvara se u, u jedan azab, u jednu patnju koju čovjek ne uzubila živi. Jedna vrlo važna stvar ovdje da se napomeni, koju mi svi znamo, ali vrijedno je ukazati na nju, da je čovjek muslima, da je život jednog muslimana, mu'mina, da je cjelokupni ibadet. Sve što radi u svome životu treba da mu bude u ime uzvišenog Allaha. Kad izađe iz kuće, šta kaže? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla, wala illa billah. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي إذا شو يذكر إبادتني أولا ديوكتو قاج بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج قد إدي نوز بطربن دوبمي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث Kad izlazi iz, iz toga nečistog mjesta u kome borave šeitani, šta kaže, Gufraneke. može ti oprosti. Kada hoće da legne, bismika rabbi, odatu džembi, obike erfa'u, in amsekte nefsi farhamha, wa in arseltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ili, bismika rabbi, odatu džembi, i, i druge dove koje su ovdje napomenu, koje mnoge dove prilikom samoga spavanja, prilikom ustajanja, prilikom osvitanja, prilikom ulaska u džamiju, na primjer, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasul, Allahum amfir li zunubi, waftah li ebuabet, ebuabet, rahmetik, kad izlazi, kaže, ebuabet fatlik, i tako da, kad jede, kaže Bismillah, Cijelokupni život jednog muslimana jeste ibadet. I to odabrati pravu ženu, muminku, muslimanku, onu koja je lijepog ahlaka, koja će te sutra razumjeti, ona koja će sutra u teškim časovima uz tebe stati, koja će ti pomoći u tvojoj vjeri, to je velika, vrlo važna stvar. I to je vrlo važan korak u tvome životu. Mi smo po svojoj prirodi naklonjeni i dobru i zlu. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Pa u čovjeku ima i zla strana i dobra strana. Šta će od toga Kad efleha men zekaha, uspio je ko očisti se, pa kad habe men desa. A propao je onaj koji se onečisti. Čovjek po svojoj prirodi ima svojih strasti, Šeitan u njemu radi. I mora se uvijek boriti. E, ta žena isto tako, ako ti bude pomogla u tvojoj vjeri, pa ti i kad hoćeš, što se kaže, skliznut, ona kaže, nemoj, čuvaj, boj se Allah, koja je to blagodat. Među prijašnjim generacijama pravih mu'mina, ispravnim generacijama vjernika, počeš od ashaba pa dalje, imali smo zlatnih primjera. Čovjek izlazi iz svoje kuće. A žena mu kaže, uz selam kaže, bojte Allaha. I gledaj da ni pošto harama u našu kuću ne unesiš. Jer tako mi Allaha ja mogu trpiti glad, ali džehennem ne mogu da trpim. I zato nemoj nas haramom hraniti. Druga opet, udala se za čovjeka i došla pola noći, približava se trećina noći, Hajde ustani za kijamu lejl. Spava kako spava. Hajde opet drugi put, opet spava. Treći put približuje se saba, prođe ti kijamu lejl. On spava. Kaj pustine? Kaže, teško li se meni? Šta li me je prevarilo pa da odem za tebe tako? Pogledajte vi toga imana i te čvrstine. Pogledajte toga imana i te i na desetine i na stotine ovakvih primjera gdje žena pomaže čovjeku u njegovom takvalu, u njegovom imanu, u njegovom vjerovanju. Dakle, to je prvi korak koji u tome čovjek čini, u tome svome životu porodičnom. Da izabere sebi porodicu kako treba. Ovo govorimo o najboljem primjeru. Ako je neko drugačije uradio, govorit ćemo i o tome šta treba uraditi da bi se popravilo. Jer ako ne možeš sve postići ili ako su neke greške načinjene, nećemo onda ružiti. Pa hajde sad iznova da, da, se, radi. Nego gledaj sad in uridu illa islaha nestatata. Želja mi je da ispravim i popravim koliko sam u mogućnosti. Oma te ufiski illa billah. A uspjeha ne ima, osim ako to Allah uzvišeni ovaj dadni. Dakle, rekao smo, to je prvi korak na tome putu kada čovjek stupa u zajednički život. To je jedan veliki ibadet, jer je pokornost uzvišenom Allahu Đelešanuhu enkihul الْاَيَامَ minkum I, ko što uzvišeni Allah kaže u suratu Nur, udavajte ne salihine min ibadikum wa imaikum. I ženite neuženjene i čestite robove i robinje vaš svoje. In je kunu fukara, ako su siromašni, jugnihim Allahu min fadlih. Allah će im iz obilja svoga dati. Wallahu un alim, Allah je neizmjerno dobar i sve zna. I zato među najboljim generacijama ovog ummeta, među onima na koje se nakon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u dobro ugledamo, imamo vrlo dobar primjer. Pa ćemo vidjeti da se neko od njih nije bojao siromaštva. Da kaže, ja ne znam kako ću sa sobom, a kamoli još ženu da hranim. Tu je osnovna greška ili greška u osnovi. Jer prvo ti sebe ne hraniš. Ti se trudiš da budeš uzrokom u nafaki. A ko daje nafaku? Allah daje nafaku. A kada su htjeli da sebi povećaju nafaku, oženili bi se, pa dobivaju dvije napake. I onu jednu koju si imao uz sebe i za ženom još. Pa ti ostaje viška, pa ti Allah da reke dade i blagodat. Pa ako je bio siromašan sa jednom, oženio bi drugu. Pa bi mu se još viži još više povećao taj bereket i blagodat. E to je tahkik i ostvarenje ovih kuranskih riječi, a ako su siromašni, Allah će im iz svoga dati. I u ovom ajetu Allah nije rekao ako hoće. Imamo ajeta gdje Allah kaže inša, ako hoće. Što znači, nije ti sigurno. Možda, ali nije sigurno. Svakome neće dati. Hoće nekome, ali svakome neće. Ali ovdje pogledajte, kada ne ima šarta, kada ne ima uslova, onda je, sigurno se to dešava. I nije kunu. Ako su siromašni, Allah će im sigurno dati svoje blagodati. Nema sumnje. Nije rekao i ako hoće. Jer je rekao da hoće sigurno. To je jedna činjenica na koju treba obratiti pažnju. Da nije to siromaštvo ili, tako rekući, ono, ona prividna neimaština uzrokom da čovjek sebe ne sačuva od, da čovjek ne uđe u taj zajednički život koji je Allah propisao. Drugo, u tome je zaštita jednog muslimana. I zato se oženjen u fikhu islamskom naziva muhsan. Muhsan. Šta znači muhsan? Uzeto je od arapske riječi hasan, hasan, od toga je riječ hifnun. Hifnun znači tvrđava. Mjesto koje je tako zaštićeno da njemu pristupa ne ima. Čovjek koji je tim riječima i to koji je nauzimajući te riječi Mohfan on je tako zaštićen da nema mogućnosti da mu se priđe sa te strane šeitanske, da mu šeitan proradi na ime toga fesada. I zato Resulullah ali sad kaže ko vidi nešto van kući pa, pa mu se dopadne i tako dalje neka dođe svojoj kući i neka bude sa svojom porodicom. Dakle, neka to postigne sa svojom porodicom, neka se zastane sa svojom porodicom. Tu mu je zaštita jedna muhsan, sačuvan. I zato je u protivnom najveća moguća kazna određena onome koji nakon ženitbe nigde nalog. Ne samo smrt, obična smrt, već najgora smrt to može biti. Smrt kamenovanjem. Kažanjem kamenicama dok dušu ne ispusti. Allah uzvišeni, inša Allah, neće spojiti dvije kazne čovjeku. Ko bude tako kažnjen, ko boda, čist će tamo otići na ahiret. Ali vidimo iz ovoga šta znači riječ muhsan, koji je sačuvan, kad bi se doslovno ova riječ prevodila. Čovjek koji ima jednu veliku zaštitu. Dalje, kada govorimo sa druge strane o ženama, Isto tako, žene će se udavati za one koji su ahlaka, najboljega, koji imaju ta najbolja svojstva i ne smije prevariti ni njih, ni one koji su zaduženi za te djevojke i žene, ne smije ih prevariti čije bogatstvo, ili ljepota, ili položaj, ili porijeklo, pa da odu za neke koji su daleko i od ahlaka, i od vjerovanja, i od primjene islamskih propisa. I zato, pošto je žena po svojoj prirodi slabija od muškarca, i pošto se može lakše zavesti, onda Allah Đelešanuhu posebno u tome smislu zaštitu ženi pruža. I kaže, ejume mraetin nekehat bi gajri izni valijiha nikjahuha batilun, batilun, batil. Koja god žena se uda bez dozvole svoga staratelja, njen brak je nevažeći, nevažeći, nevažeći. Wa in dakhala biha, a ako bi se taj sastao sa njom, falaha al-mahru limastahalla min farjiha. A njoj onda pripada mehr time što je bio sa njom. Ali se opet razdvajaju. Dakle, jedan veliki šart koji tu mora biti ostvaren, a to je dozvola staratelja njenog za njen brak. Da ne bi bila povedena slatkim obećanjima, lažima ili nečim dunjalučkim, pa da vrlo lako ode u tuđe ruke, gdje će joj vjera biti u opasnosti, a isto tako i vjera njene djeci. Isto tako, u ovome pogledu obratimo pažnju na to da uzvišeni Allah Đelešanuhu ni u kakvoj prilici i uopšte ne dozvoljava ženi muslimanki da ode i uda se iza kog drugog, već samo za, za muslimana. Muslimanu je dozvoljeno da se oženi sa kršankom i židovskom pod određenim uslovima. Nije mutlakan i uopšteno kao što neki misli, kao što su se neki prevarili bili. Pa su, nažalost, i oni nastradali, i njihova djeca i tako dalje. O tome možemo posebno progovoriti. Ali sad govorimo o ovoj temi da se dalje ne bismo proširivali. Ženi ni u kom slučaju nije dozvoljeno da ode ni za kog drugog osim samo za, za muslimana. Pa uzvišeni Allah kaže wala abdu mumin I rob onaj koji ne ima slobode, ali je mu'min, hajrun min mušrik, je bolji od mušrika i bilo kojeg kafira u أَعْجَبَكُمْ makar vam se taj dopao dotični. Zašto to Allahu? Ulaike jed'une ila nar, zato što oni zovu u džehennem i pozivaju odvešće vas u džehennem ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار nemojte se prislanjati uz kafire, uz zulumčare, pa će i vas džehennem dohvatiti. Wallahu jed'u ila al-jannati wal maghfirati bi izni. A uzvišeni Allah poziva u džennet i u magfiret. U zajednički život kojim će se moći ostvariti i primijeniti principi i propisi uzvišenog Allaha Đelešanu. I zato kaže nam uzvišeni in vanna en yuqima hudud Allah. Ako su uvjereni da će njih dvoje, taj čovjek i žena, moći uspostaviti hudud Allah, propise Allahove i držati se tih propisa. To je osnovni cilj, jedan od osnovnih ciljeva braka. Uspostavljanje propisa Allahovih uzviše. Uzvišenog Allaha Đelešanu. Zatim ono što smo napomenuli, što je zaštita čovjeku. Što iz toga hajirli porod dolazi tako dalje i tako dalje. Kad smo došli do toga poroda, to je vrlo važno. I vidjet ćemo čak i poslanike da su dovu uzvišenom Allahu Đelešanu upućivali. Velika je greška i moramo upozoriti one muslimane koji su čuli od nemuslimana izreku pa kaže, kaže pravi djecu. Ko to pravi djecu? Ko? Ko to može uzeti pa stvoriti nešto mimo Allaha? Allah ni samo stvara. I nikakva ti utjecaja u tome ne imaš, samo to što te je Allah jednim uzročnikom učinio i ništa više. A Allah daje i sve. I u tome je smislu vidjet ćemo poslanike da su dovu Allahu učinili. Wa aslih li fi I Allahu uzvišeni u mome porodu daj da bude svako dobro. O, ovdje u ovoj dovi nije rekao samo Bože učini da bude moj porod dobar. Nego da među mojim porodom vlada samo dobro. Nikakva da ne može biti inni tubtu ilajke, o inni minal muslimin. Ja ti tobe dolazim, ja sam musliman. Dobar poslanika. Vidjet ćemo isto tako ženu Imranu, gdje kaže, Rabbi, Allahu moj, ti koji stvaraš i daješ, inni ne Ja ti zavjetujem daje mi poklanja. Mafi batni ovo što je u mome stomaku. Allahu Đelešanuhu nije još ni dobila dijete. Pogledajmo toga koliko se misli na uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Kaže, dijete me ne sluša. Dijete ovo, dijete ono, odalo se ovome, odalo se onome. Dijete se praktično odgaja prije nego što se rodi. Dova se uzvišenom Allahu Đelešanu učini, jer je Allah taj koji daje u srce, je Allah taj koji upućuje. Žena, pa pogledajte šta, dovu kako čini. Ova žena, spomenuta u Kur'anu, bolja je od hiljada i miliona muškaraca koji ne znaju za Allah. Kaže, Bože, ja ti posvećujem ovo što je u mom stomaku, a još se nije rodilo hoće li se život, neće li, kako će, ona Allahu se predaje. Fetekabbel minni, pa ti Allahu to od mene primi. Inneke ente sami'ul alim. Ti si taj koji čuješ. Falemma wada'atha, pa kada ju je rodila, kalet, reče, rabbi inni wada'atuha unta. Bože, ja žensko rodih. Misla je da će roditi dijete muško, koje će hizmet činiti i služiti u hramu, u mihrabu tome. Biti u Božjoj službi. A ti, a njima nije bilo u praksi i nije bilo poznato da žena može biti posvećena. Pa se ona čudi, Allah kaže, Allahu alamu bima oda. Allah najbolje zna šta si ti rodila. Nemoj se ti tome čuditi. Allah je čuo tvoju dovu koju si Allahu uputila. Kad nešto Allahu uputiš dovu o nečemu i nešto zatražiš od Allaha pa ti drugačije bude, nemoj misliti da te Allah nije čuo, da Allah ne zna za tebe, da te Allah ne daj Bože zaboravio. Zna on to dobro. O inni semmejtuha Marijem. I onda ona reče, ja je, ja je nadjevam ime. Marijem, wa inni u'iduha bike, wa zurrijetaha mine šeitanir rađim. Pogledajte odgoja Ili čuvanje toga. Ono što je primjenjivo Boži poslanik, ali sad stran. I ja tražim kod tebe zaštitu Allahu da je ti sačuvaš i nju i njen porod. Mine šeitan rađim od prokletnika šeitana. Jer je niko ne može i nju i njen porod ne može sačuvati osim ti samo. I tako je Boži poslanik, ali zato salam, Hasana i Huseina, dovu im činio, istiazu učio, da ih Allah sačuva. I učio bi poznatu dovu o izukuma bi kelimati Allahi tamme min kulli šarri vahame o min kulli ajni Allah sačuva od svakoga zla, od svakog šrra, od haseda, od, svega što im može nauditi. Dola uzvišenom Allahu za čist porod. Još nismo došli do toga zajedničkog života. Malo ćemo pokušati da da ubrzamo ovu temu. Dakle, osnovni cilj toga braka mora da bude pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. I sve što uradiš i prije braka na tom je putu i u samome braku sve ti je ibadet. Pa pita jedan od ashaba Božeg poslanika, ali zato sam, pa Boži poslaniće, kad se ja sastanem sa svojom ženom, zar ja i u tome imam sevap? Kaže, i u tome imaš sevap. Jer da si na drugo mjesto otišao, bili imao grije. Bi. E, kaže, iz ovoga imaš sevap. Jer, jer je sa određenim ciljom, jer se zaštiti od harama, jer je način koboda, inša Allah, da dobiješ hajrli porod koji će Allah sa Allahom, sa svojom pomoći u na napraviti. Dakle, kada se govori o ženi, isto tako je vrlo važno da odabere onoga ko će se brinuti za njenu vjeru na prvome mjestu. I to je ono najvažnije. Sve ostalo drugo, ljepota, zatim položaj neki i sve, sve, sve, sve drugo što bismo mogli pomisliti sve je to drugo razredu i manje važno. I čak je nekada ova dunjalučka bogatstva samo čovjeka zavedu, ko što Musa a.s. kaže za faraona Rabbena inneke atejte fir'aune wa mele'ehu zinatan wa, zinatan wa emualem fil hajati dunja. Allahu ti si dao faraonu i njegovim velikašima ljepote i bogatstvo ovog dunjaluka. Rabbena li udillu li jadillu an sebilik. Gospodaru naš, da bi, zavel, da bi otišli na krivi put i da bi druge zaveli tim, i tim imecima. Ne znaš u čemu je Ali gledaj din i u dinu nikad neće biti šarč. To je ono najvažnije na što se mora obratiti pažnja. Dalje, nakon što čovjek uđe u jedan islamski život. Allah Đelešanuhu jasno kaže i određuje ko je odgovoran u toj jednoj zajednici. I ko je taj koji se pita. Pa kaže Er Ale nisa. Ljudi su ti koji vode brigu nadzor nad ženama. To je osnova. Ne govorimo sad o današnjoj situaciji, ne govorimo sad o, pojedincima, nego govorimo o osnovi, o prirodi stvari. A onda ćemo reći ako je nešto drugačije i kako to treba ispraviti. Ljudi su tu osnova kao vamuna ale nisa, vode nadzor i brigu nad ženama. Bima balallahu ba'dahum ala Zašto je to tako? Zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ I zato što je ljude zadužio da troše svoje imetke i da moraju izdržavati svoju porodicu. To je dužnost i briga čovjeka. To je osnova da čovjek je pobožan i žena da je pobožna. I u takvoj jednoj zajednici Čovjek vodi brigu o, o cijelokupnoj, o cijelokupnoj porodici i o ženi i o djeci, o provođenju vjere u, to, u toj porodici, što je najvažnije, o ostvarenju Allahovih propisa u njoj, s tim što kada čovjek pogriješi u vjerskim propisima ili kaže ženi nešto što je u suprotnosti sa Allahovim propisima, onda žena u tome čovjeka neće niti smije poslušati. Po nam svima hadisu La ta'ata li mahlukin fi ma'sijatil halif. Ne ima pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost stvoritelju. To je to vaganje. Žena će u tome slučaju reći čovjeku ja te u tome ne mogu poslušati, jer Allah drugačije to kaže. Ako ga posluša, bit će ili zamjerit će se uzvišenom Allahu Đelešanu. I to nije pokornost. I tu ne smije biti pokornost čovjeku. Hajr je za njega u tome da ga ne posluša. U čemu je nepokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. Ako bi se desilo da su neke žene neposlušne, Šta se onda dešava? salihatu, a one čestite žene, kanitatun, dobre čestite, kanitatun, poslušne, hafizatun lil gajbi bima hafizallah. One koje, kada čovjeka ne kod kuće, sačuvaju i njegov obraz, i njegov imetak i čast, staju na mjesto njega u toj, u toj kući, to su one najbolji i pohvaljene. nušu nušuze نُشُوزَهُنَّ A one čije se nepokornosti pobojite. Vidite da otvoreno su nepokorne, da se uzdižu, da neće izvršavati Allahove propise i tako dalje. فَعِذُوهُنَّ Prvi korak na tome putu jeste da ih posavjetujete. I čovjek mora imati vremena za svoju porodicu. Mora imati ili dnevno, ili heptično, ali ne smije to biti u dužim periodima puno. Mora imati vremena kada će sjesti i porazgovarati sa svojom porodicom. O svim problemima kuće, što je najvažnije u kojoj se mjeri primjenjuje isla. Sve i to je prvi korak na ispravka riječima hunne فِي الْمَضَاجِعِ Drugi stepen je da se udaljite od njih u posteljama. Jedna vrsta kazne. Da bi se popravila, da bi došla se. Kao treća, hunnu I u trećem slučaju ih udarite. Ali taj udarac ne smije biti onaj koji ostavlja tragove za sobom onaj ne daj Bože koji lomi i tako dalje, kao što Resulullah ali sad sam kaže, šta je pa vidim da se kod nekih dešava to što jedan od vas uzme pa pretuče svoju ženu na početku dana, a na kraju dana uzme pa legne s njom. Kako to tako se, te, te suprotnosti, kako se to može desiti? Ako će to biti kao jedna odvojena mjera, jeste odvojena mjera, ali ako si došao do toga stepena da ništa više nema pa ide samo još to ostalo, onda onako kako će imati kako će imati koristi od toga, ali neće biti štete. I mi ne slušamo zapadne propise, takozvane, ili njihove načine života, pa da kažemo e, kako ćemo mi to danas, kako je ovo, kako je ono. Ovo je zakon koji vrijedi do sudnjeg dana. Zakon onoga koji nas najbolje poznaje. Zakon onoga koji nam najviše hajra želi, koji sve najbolje zna. Ovo je knjiga iz, ko, koje mi zakon uzimamo. Ali je greška da bude udarac žene prvo sredstvo koje se upotrebljava, to jest. Ali je greška da se žena udari kako će imati štetu od toga i tako dalje i tako dalje. I zato od hiljadu slučajeva možda jedan ili dva da će se da će se ovo desiti. Ali kad ona zna da ima i ova mogućnost, Boga mi se ona pobojati. To je ono. I zato Resulullah Ali sad sam kaže, neka od vas neko stavi štap u kući gdje će ga vidjeti cijela porodica. I djeca i žene. Neka stavi na mjesto. Ne mora ga upotrijebiti, ali neka je na svoj mjestu. Elhamdulillah, pametni neće ići do toga da bude upotrijebiti. Ali neka, neka zna odgojne mjere. Ali ako čovjek neće primjenjivati Allahove propise, trebalo bi da neko drugi da uzme šafa, neke ljude i isto tako. Samo ne može to, E onda tu se pojavljuje država. Onda se tu pojavljuje hakim, vladar, sudac, skadija i tako dalje i tako dalje. I, na, i nadhođo njima hođa što kažu i nadhođo muftija i nad muftijom ovaj i ovaj. ovaj. Dakle, ne može biti on jedini taj koji, koji drži vlast svojim rukama. Tako. I on će biti pitan, ako prijeđe svoju granicu, ima taj koji će ga I predsjedniče će odgovarati. Na ko prijavljene. Da in a odmah Allah i zato ga kaže da neko ne bi se obradovo, e mogu ja sad, kako ja hoću. Da in pa ako vas, što znači pa? Znači odmah, pa, Znaš, jel ti žena rekla, pogriješila sam halali. Ne smiješ im, pa odmah ako, ako dođe sebi od te jasne greške koju je pogriješila, nije htjela to uzubila i tako dalje, i tako dalje. Fa in afanakum, la Ako vas poslušaju, onda ne imate nikakva prava da ih, da ih kažnjavate. Ne imate puta prema njima da ih kažnjavate. Inna Allahe kana alijan kabira. Allah je zaista uzvišen i velik. Nemojte se vi praviti da ste veliki. Wa in A ako se pobojite da će između njih doći do razdora, došlo do razmijenica velikih. Pa jedan dan se ne slažu, pa drugi dan, pa heftu, pa mjesec, dan za danom prolazi, ne slažu se. Doći vidi, ne, ne ide hajr nikad. Šta onda u tome slučaju uraditi? Feba'asu hakemen min ehlihi. Onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove wa hakemen min ehliha, a jednog pomiritelja iz njezine porodice. In yurida islahan, ako on žele izmirenje među njima, ahu bejnehuma. Allah će ih pomiriti. Inna Allahe kane alimen habira, a Allah uzvišeni je od davnina i uvijek i zauvijek sve zna i o svemu je dobro obaviješte. Pa ako su se njima dvoma, što se kaže, glave usijale, pa se ne može smiriti, onda pošaljite i iz njene i iz njegove porodice. Pa neka se raščisti. Svak nek zastupa svakoga. Ovaj nju, a ovi njega. U čemu je problem? Pa će oni mirnije i smirenije razmotriti taj problem u skladu sa šarijetom, zaključiti ko je tu kriv i ko treba da se ispravi i u kojoj mjeri i reći im zajedno bez toga ja sam na ovoj ili ja sam na onoj strani i reći im zajedno tu je greška nastupila, tako idite i život će krenuti kako treba. Ali ako ne mogu i nakon toga da se izmire, onda je razvod kao krajnja mjera i to je bolje nego da, da žive u jednoj netrpeljivosti, u jednom životu u kome ne ima smirenosti ni ljubavi. Isto je dobro ukazati na jedan princip. A to je princip koji je uzvišen je Allah Đelešanuhu objelodanio u svojoj knjizi. I sa kojim se kafiri opet ne slažu kao što se ne slažu sa ovim rečeni. A taj princip je princip više ženstva. Često se dešavaju ratovi među ljudima. Gdje muškarci najviše ginu, a žene ostaju i njihov broj bude veći. Da bi se to do neke mjere regulisalo, pa ne bi žene otišle putem kako ne treba. Pa bi žene našle onoga ko će se njima, o njima brinuti. Isto tako našle onoga s kim će se smiriti. Da bi neki ljudi zbog veće potrebe našli onoga s kim će se isto tako smiriti. Sve to uzimajući u obzir, Allah je i ovaj propis dao. Pa čovjek musliman, koji je u mogućnosti, a prva mogućnost ovdje jeste mogućnost pravde. Da čovjek bude pravedan. Ako se boji da će biti nepravedan, Allah kaže fe wahide, onda jednostavno. Ali, osnovaj, je mesna u u ruba. Dvije, tri ili četiri. Uspostavljajući pravdu među njima davajući hak i pravo svakoj od njih. Takav je bio život Božih poslanika, ali sad se sada. Ebu Bekra, radijallahu, Omara, Osmana, ali je i drugih najpoznatijih ashaba, radijallahu, anhu, Danas neki muslimani puno griješe kada raspravljaju o ovome. Ili ulaze u priču nesvjesni opasnosti rasprave o Allahovim propisima. Pa kaže, mogao biti dvije, mogao biti ovo. I onda se uzme kroz šalu, ne uzubila izigravati sa Allahovim propisima. A imamo primjer munafika, grupe munafika, koji su rekli za kurra, sahabe koji su znali dosta Kur'ana i bili poznati pod imenom Kur'a, uča, učače Kur'ana koji su u jednoj djeci bili, pa su ogladnili svi i prisjeli da jedu. A onda im ovi kažu, nismo vidjeli većih izjelica ili današnjem prevedeno glančera od ovih. Ali tim nije govor o njima kao Muhammedu, kao ovome, kao ovome poimenci, već o određenoj skupini ljudi koja je poznata po tome što uče Kur'an, što šire Kur'an među ljudima. I onda im Allah kaže, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ Ako ih ti pitaš, odgovorit će ti, لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَهُودُ وَنَلَعُ Zabavljali smo se i igrali. To smo i šale govorili. Allah im kaže, reci ti njima poslaniće, kul, e billah, zar ćete se Allahom igrat? Nemate drugog posla nego Allah za igru uzimati. Wa ajatihi i njegove ajete za igru o Wa resulihi i njegovog poslanika. Kuntum te stezijun, s tim ste našli igrat i lata La viru, ne trebate se pravdati kad kefertum. Kufur ste učinili. Ba'de imanite, nakon vašeg imana. Ovo su vrlo opazne stvari. Nije to samo da će ti šeitan doći pa ti reći nemoj klanjati, nemoj postiti, nemoj ovo. Jer šeitan zna da ga u tome nećeš poslušati. Ali će ti doći preko ovakvih pitanja. Onda šalu uzmeš, ja bih ovo, ja bih ono, ja bih ovako, ja bi onako. I onda, što će ti dvije uzmi, deset uzmi ovako, uzmi neko. Priča, je otvoreno sa Allahovim propisima. Vlada tebe. To je jedno vrlo, jedno vrlo opasno pitanje na koje muslimane moramo upozoriti. Onaj ko misli da uzme dvije ili tri ili četiri, koja je krajnja granica, neka to učini i priče ne ima niti takvog dobacivanja i smijavanja. Jer ovo Allahom i propisi. Ovo je nešto što je Allah dao u fitri i u prirodi čovjeka. Boži poslanik ali nam kaže hubbibe i legje min dunjakum tibu nisa. Allah mi je omelio od vašeg dunjaluka miris i žene koje su ahlakli, muminke i tako dalje, najbolje odabrane one koje Allah odabrao za svoga poslanika. Allah je znao prirodu čovjeka. Da čovjek često u situaciji da ne može biti ili živjeti sa svojom ženom. Ili se radilo o čestim i dalekim putovanjima, ili se radilo o periodima kada je žena sebi se zabavi nakon poroda i tako dalje i tako dalje. Tako da je nekim ili zbog poslova koje obavljaju kao što su bile Hulefa Rašidin, kao što je bio Boži poslanik, ali od koga su žene sve prenijele u njegovom životu. Kako se kupao, kako je abdest uzimao, kako ne ima tajne nikakve u njegovom životu. Nije to lako jednostavno. Svako od nas voli da ima neki svoj život, poseban, je tako? Intimni život. Intimni život od Božijeg poslanika sve je prenešeno. Zašto? Jer je to sve hukum, šarijat i propis i vade, sve živo. Šta god je radio život? Ako se okrenuo, kaže, to i to se desilo, pa se okrenuo Boži poznanik, ali sam sad. To i to se desilo, pa se nasmio. To i to se desilo, pa se namrštio. U oči mu gledali. Kad bi je otišao, malo se izdvojio, pratili ga u pa kaže, išao je tamo i za od te živice, kaže, i mokrio je tamo, kako i kako. Pratili ga u stopu. Abdullah ibn Omer, popeo se to dijete, popeo se na jedan zid i gledao šta Boži poznanik radi za otišao potrebu svoje dao hm? Ostavili ga nisu kad je hodao, kad je spavao, kad je govorio. Sve, sve, sve što je radio, sve je to bilo. Allah je znao potrebu ljudsku. I to je jedan šerijetski propis koji kod onoga koji to može ostvariti je pohvaljen. I bolje nego jednog koji u mogućnosti dvije da ima, ili tri ili četiri i da bude pravedan među njima i da ima od njih hajirni porod, bolje je nego da ima jedan. I u tome se i pokazuje Ivan i žene isto tako, da ona nema ništa protiv toga šerijetskog propisa. Normalno da neće biti jednostavno, jel? Ali to ne znači ako čovjek oženi drugu, da ovu prvu ne voli. Bože sačuva. Čak može Allah dati tako, kakav je fikrimet Allahu, ako želi drugu da Allah dade, da ovo prvu još više se zavoli nego što je volio. I da je još više pažnje poslije. Ali pogledajmo milne kufra koji nama predbacuju. Kafir, koji imaju, ne dvije, tri ili četiri, koji imaju pozna koliko po svijetu. Ili žena, ili djece, ili ovoga, ili onoga. I ko je našo nama da predbacuju? Ti tamo oni pesimi da im drugačije ništa ne kažu. Oni su našli. Pa ko bi drugi našao kad ideš ulicom, čućeš samo cuko laju. Ti njemu nećeš odgovoriti istom vjerom, jer ti nisi ko on. Jer njemu je krivo što si ti čist. Ne može smeta mu bodega, Što si ti tahir, što, što, si mumin, ne, ne može da te gleda. Pa bi se pojio, on ne može biti ko ti, ali ne može te gledati tako. I zato on gleda na sve načine. I tu su isto, između ostalog šta su govorili, protiv islama govori o nasljedstvu. Kaže, kako to muškarac dobije zaput više nego, nego žena? Je tako? Kako to tako? E zato što je Allah uzvišen i zadužio muškarca više nego žena. Je tako? Pa kad pošaljem ja jedan primjer kojim se može približiti ovo. Kad bi poslao dvojicu u prodavnicu, jednom rekao kupi mi vreću toga, a drugom rekao kupi mi kesicu toga. I dao im ista, ista sredstva. Bili ja bio pa, pravedan u tome? Nikako. Jer sam ovoga više zadužio i rekao mu kupi mi i to, i to, i to. I obavezan je više potrošiti sredstava. A da mu na kraju dadnem kao onome koji neku sitnicu treba Jel Je to pravda? Nije to pravda. Dakle, nije pravda izjednačavanje, nego je pravda dati svakome onoliko prava, koliko, onoliko haka koliko si mu dao i To je vrlo važno. I oni koji danas govore o izjednačavanju muškaraca i žena, griješe u tom izrazu. Možda žele dobro reći, ali griješe u tome izrazu. Ne treba reći izjednačavanje, Čovjek da se na nos nasadi ne može biti žena. Ali to tako je žena. <laughs> ne znam šta da uradi. Jer ga je Allah ovako stvorio i nju je tako stvorio i gotovo. I svakome je dao prema tome cilju kome ga je usmjerio određena svojstva. Kako fizička, tako i, i psihička. I žena ima svoje, a muškarac ima svoje. I vidjet ćemo po tim zemljama koji hoće ovaj princip nekakve njihove jednakosti da primijene, ko Bugarska, sad smo prolazili, Bugarska, Rumunija, kad smo se vraćali svađa, šta rade? Žene bucaju asfalt. Uzme onaj kako se zove ovaj, kompresor, eto ti prava, udaraj po asfalt, prava. To su prava žene, jel? Srava si ti bilo. To je pogrešno svakanje prava. joj njeno pravo. Islam je dao najveće pravo koje nikad niko neće dati. Zaštitio je. Dao je da bude biser sačuvan. Da, mi, da, bude čuvan. Za čovjeka svog, za svoju djecu. Da bude muminka, da bude čista. Da može kako treba onaj posao koju je Allah odredio, da ga može uraditi kako treba. To je Allah dao a da je sada istiraš na ulicu, da je sada otkriješ, da bude ponižena, da joj dadneš ono što ne može vratiti. Drugo, gdje hoće još da, da nam predbace u tome, kažu, Islam kaže o ženi da je napisatu akru, da je manjkave pamet Kako to Islam hoće, hoće da kaže? Islam na taj način kao ponižava ženu. To je pogrešno svačeno svakako. Od kjafira ili pogrešno svačeno ili pogrešno ga tumači. O čemu se radi? Normalno time što je uzvišen Allah zadužio ljude više dao im veće mogućnosti. I veća prava u pogledu imetka, na primjer, na, prilikom nasljedstva, ali veće je dužnost da troše taj netak. Drugo, Allah je zadužio da idu i stiču i a ženu nije zadužio da stiče i I nije žena duža da radi. To je njena dobra volja. Ako hoće da izađe i da radi, i to normalno pod šerijatskim uslovima, i to strogim šerijatskim uslovima. Ne bilo kako. Gdje nema miješanja, gdje nema teškog posla, ponižavanja gdje nema, otkrivanja, gdje će moći doći kući pa posvetiti i djeci tako da određeni kraći period i tako dalje i tako dalje. Pod, pod određenim vrlo strogim uslovima. Može žena da radi, ali nije dužan da radi. Allah je zadužio čovjeka da, da ide van kuće i da stiče i metak. S tim mu je dao mogućnost brže bistrine, bržeg razumijevanja. S tim što ne, mo, ne znači da se među ženama ne može naći žena koje su stvarno iznad prosjeka, koje su nadprosječne, koje su po svojoj inteligenciji, shvatanju, oštrini i tako dalje, koje su zaista, kojima je Allah dao taj dan. Ali gledajući uopšte na akifatul akl, manjkari pamet. Ovdje kad gledamo šta se ovim hoće praktično reći, Allah uzvišeni je time dao blagodat jednoženju. Kako? Time, ako uzmijemo procentualno gledajući, Kod čovjeka većinom vlada razum. I u teškim situacijama većinom razumom zaključuje. Pa recimo, jedno 40% ili 60% ili 70% je razum. 30 ili 40% su osjećaj kod čovjeka. Muškarca. Kod žene je različit slučaj, drugačiji slučaj. 60-70% su osjećaj. Razum 30%. U težim situacijama slabo se nalazi prepade se odmah, kola naiđu, stane na zredulce, bježi u kraj. <laughs> Što, ne da, izgubi se odjedno. Miš proleti, gotovo dunjavu da se okre Ne zna se stađu dotičnoj situaciji, osjećaj i tako dalje. Nešto se desi, gotovo propade dunja sam. Što, što osjećajima radi? Ali pazite Allahove mudrosti tu. Zašto upravo osjećaj? Pa zato što je žena određena da posvijeti pažnju djetetu, a za djete trebaju osjećaj. Nek ti dadne žena dva, tri sata da držiš djete. Danas ću ih držati. Frišči djete, da je ono mirno, pa hajde ti čitaj šta hoćeš, uči Kur'an, u redu. Frišči djete, plaće i skače i ovo ono. Pa jedan dan dobro izdržat ću nek mi skače po glavi. Ali drži danas, drži sutra, drži hevku, drži mjesec pobjeći od kuće, ne mogu. Jel tako ili nije tako? To, jer ne imaš tih osjećaja. To majka može izdržati, a ti ne bi mogao. Džaba je, jer tu ne ide snaga, tu ne ide utak večer. Ovaj, u tom slučaju ne vrijedi ti tu snaga, nego ta unutrašnja snaga osjećaja. E tu ono što kažemo 60-70% osjećaja vrijedi kod žene, što nije čovjeku dati, Čovjek po prirodi, jako, što bi se reklo, grub malo i, i oštar i, i, zna kako će u teškim situacijama opet izaći iz toga. Ženi je već teže, osjećajna. I zato je Allah uzvišeni dao da jedno drugo nadopunjuje. I da je to jedna zajednica kako treba. I da je to jedna zajednica rahmeta, jedna zajednica blagosti. Jedno drugo, niti je čovjek bez žene potpun, niti je žena bez čovjeka potpuna. To je vrlo jasna stvar. I zato je to jedna velika mudrost, jedan veliki hikmet iz ovoga. Ovo što bih htio ovdje da kažem je dosta se ovo može pričati hadis Božijeg poslanika, ali sam sam Iza ahabba Allahu ehle bejtin edhale rifq. Sahih hadis. Kada Allah Đelešanu zavoli porodicu jednu, dadne da među njima vlada blagost, da su jedni sa drugima blagi. Rahmet se među njima osjeti. Što da nisi oprala služe? Što ti nisi ovo? Što ti zakasnio? Radi se cice, dreka, belaj i ništa. Zašto? Je, Allah je dao ta porodica da bude rahmet. Pa zašto je od njega činiti azab? Zašto od toga rahmeta činiti azab? I zaista je ovako. Kad Allah zavoli jednu porodicu, Allah dadne da među njima zavlada rift, blagost jedna. Greški ima kod svakoga, ali te greške treba prevazići. I obično prvi mjesec taj u braku nazivaju ga najbolji mjesec, medeni, slatki, vaki, Zašto to kaže? Zašto to? Upravo zato što, što svak od njih dvoje želi da se prikaže u najboljem obliku. Da one svoje mahane, nema ga bez mahana, da one svoje mahane nekakve sakri. A da se prikaže najbolje i najljepše i kako može biti najbolje. Iza toga pokazuju se neke stvari, stvarčice, neki nedostaci i tako dalje. I zato ga čovjek prevazilazi, što se kaže to, vrijeme neke takozvane krize u braku. Ali nije kriza jer je građana imanu, jer ja prvo od sebe počnem, nisam nija ono u potpunosti, pa nije ni druga strana, e hajmo sad jedni druge ispravljati. I živit nakon taj rif, ta blagost, taj rahmet, da se pokaže. I zato ćemo naći Božijeg poslavika, ali sad sam da ima onaj život. I kaže, kao vasijet svome umetu, da hađetul vedao, na oprosnom hađu kaže, a najbolji među vama je onaj koji je najbolji prema svojim ženama. A ja sam najbolji prema svojim ženama. Kao primjer im daje. Da to nije nemoguće. Uzmite primjer u meni. I zato ćemo ga naći, kane sallallahu alaihi wa sallame, juhajitu seube. U svojoj kući pitali su Aishu radijallahu anha, šta je radio Boži poslanik, ali sam u svojoj kući, kaže, šio je svoju odjeću. Nekima od nas je danas iz poniženja, uzne dugme, pukne, baci ženi. Zero da ovo, to ovo nisu radila. Je takav postupak bio Božih poslanika, ali To je din, isto tako. Kane ju te ubehu, posljednji Božih poslanik, ali i sad Nema više posle njega novih poslanika. Svim narodima, svim generacijama do kijametskog dana da su mu don, donijeli, što bi se reklo, malo bi bilo. Iako on to neće, niti je tražio. Ali da pokaže ljudima, jer da je Allah poslao kao primjer ljudima, kane ju se ubehu. Uzeo je pa je šio svoju odjeću, zašivo. Božji poslanik u svojoj kući. Šta je još radio? Pa je popravljao svoju obuću, وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ I radio je ono što rade ljudi u svojim kućama. Ako treba ženi priteci u pomoć brašno, treba ne treba sad mjet, sad su nova vremena, ali treba zamijeziti brašno, jer treba pomoć, treba nadgledat nešto. Ima ih, ne daj Bože, sjedi kod kuće, dijete vrišći tamo, plaće, jelo tamo zagara, vatra se, dimi, se već čuje, ženo, eno dijete, trči, ono, ono. Ništa, šef kod kuće pravi, gospodin, ništa, direktor. To tako islam zahtjeva. Pogledaj Božeg poslanika, ali sad sam. Ali pogledajte iz ovog hadisa što možete zaključiti iz riječi a radi Allah I kaže, i radio je šta rade ljudi u svojim kućama. Što znači da je to bio adet ljudi u svojim kućama, da pomogne svoje ženi jer joj nije lako. A ne da šefuje šta si ovo, šta si ovo, što nisi ovo. Ako treba suđe po, priteci, pomozi joj. Ako treba ovo, ako treba ono. Jer u, u tome je sve u tome je hajr. Biće za sve nagrađen. Kaže Boži poslanik, ali sad sam, ako uzmeš lokmu, znate šta je lokma? uzme zaloga, pa je staviš u usta svoje žene i, od, to ti je sadaka. Što nahrani svoju ženu, svoju porodicu, svoju djecu, i to ti je sadaka se računa. Nije ti ništa džava kod uzvišnjog Allaha Isto tako, Boži poslanik, ali sad je bio omiljen u svojoj kući od svoje djeci. I nije djecu svoju nije tukao, nije udarao. Enes, koji je bio sluga Božijeg poslanika, ali sam deset godina mu služio, kaže nikada u tome periodu od Božijeg poslanika, ali sam sam, nikada mi nije rekao za nešto što nisam uradio, što to nisi uradio. Ili za nešto što sam uradio, što si to uradio. Pogledajmo toga hlaka Ne može biti da djete ne pogriješi. Jel tako? Što Enes ibn mali, kim je došao u kuću Božeg poslanika, ali sam sam, stavilo se da se jede. Ko djete odmah uzeo ponov jelo. I prenosi nam hadiste. Odmah hadis. Ja gula. Nije mu rekao, stani šta to radi, što te nije mati naučila, što ovo, što... Ja gula, o djete, semmillah, reci bismillah. Rekul bijedini, jedi svojom desnom rukom. Uzeo ova djeva, vakul mima jelik, jedi ispred sebe. Pogledajmo savršeno uzvišenog Allah, ahlaka Božih poslanika. U odgoju djece. Dakle, nije to da te se djete boji, pa da te posluša. Nego da te poštije, pa da te posluša. To je ono. Jer ako se te boji, ako te se boji, pa te posluša, sutra kada te se ne boji, neće te ni poslušati. Ali kad te poštije, kad vidite te ahlak, ostaće u sjećanju da ga ne znam koliko namatiš, omrznućeš mu to i zaboravit će i tako dalje. Dok mu okriješ leđa, on će Ali kad ga lijepo te vi kad ga odgojiš, imat će to svoj eter i tako dalje. Isto tako čovjek u svojoj kući i žena normalno moraju paziti da od njih ne izlaze nikakve ružne riječi. وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ kaže uzvišenje Allah. I reci mojim robovima da govore samo ono što je najljepše, najljepše, da biranim riječima se obraćaju jedne drugima. Inne šeitane jenzigu bejdehum. Jer šeitan hoće da ubaci među njima smutnju, nezadovoljstvo, mržnju i tako dalje. Inne šeitane kada li insani aduvom mubine. Šeitan vam je otvoren neprijatelj. Najljepše riječi govoriti i čuvati svakako nečega što, što nije u redu. Kažemo da je Boži poslanik, ali sad sam, bio omiljen kod djece. Kada bi došao u kuću, djeca bi izletila pred njega. Sa radošću bi ga djeca dočekivala. Koliko je bio omiljen i koliko su ga volili zbog toga njegovog ahlaka i njegovog edeba. Isto tako igrati sa djecom. To je vrlo lijep jedan edeb i ahlak. Ne smije čovjek biti oštar i žestok sa djecom, pa da ne zna se poigrati. Kaže se u hadisu, Bože poslanik, ali sad sam, da je, ali sad nam znao pokazati jezik Hasanu, sinu Alinov, pa bi se ovaj obradovo za to. Djecu ga on bi se obradovao Boži poslanik ali sad znao bi drži hudbu pa siđe sa mimberi i uzme Hasana svoga unuka i popne ga gore na mimberu. Znao bi klanjat pa jedna djevojčica od djece ashaba bi se igrala pa bi je uzeo u naramak i tako sa njom klanjao pa kad bi očio na seždu spustio bi je kad, da bi se digao uzeo bi je ponovno klanjajući. Pa bi znao Hasan i Husein igrajući se kada klanja Boži poslanik, ali sad sam stat mu uzjahat na leđa. Pa bi on čekao da oni siđu, ne bi htio da se digne, da ih ne bi pomao. Čekao da oni siđu, pa bi onda ustao. Boži poslanik, ali sad sam. Uči nam najbolje edep. Neko bi od nas, sad ću ti ja pokazati. Nije to dobro. Mi imamo mogućnost da pokažemo kome treba pokazati. Dakle, treba djeci dati ono najbolje što možemo. Isto što je važno da svojoj djeci, u odgoju djeci, da im pričamo priče. I to kazivanja u Božim poslanicima. Da se čuvamo ovih šeitanluka koje vidimo na televizijama i na raznim mjestima. Mickey Mouse, Superman, ovaj onaj, kako se sve šeitanje gledaju, Kislasun Embija. Musa a.s. Kako ga je mati rodila pa ga stavila u onaj sandučić. Pa ide, pa ga uzimaju, pa ovo, pa ono. Djecu, okupi djecu. Djecu kad bi rekao, jel voliš čokoladu da ti pričam priču? Daj mi priču. Znate se da se čokolada hoće priča. Kroz to ga odgajaš. Danas drugi odgajaju našu djecu. Danas drugi pripremaju programe, pa uče djecu razbijaju, uče djecu nasilju, uče djecu kako se ubija, kako se krade, onaj mi šupno mački, onaj, sutra će on ukras nekome i tako dalje, i tako dalje. Uči ga od male. To je to, moramo biti odgajatelji pravi svoje djece. Isto tako da obratimo pažnju u pogledu naših porodica i djece, da djecu odvajamo u posteljama kada im bude deset godina, bez obzira radno se o muškoj i ženskoj ili muškoj i muškoj, ženskoj i ženskoj djeci. Djecu u potpunosti da odvajamo u posteljama. Isto tako žena ne smije u kući pred svojim mahremima biti olako obučena. Da pa kaže ovaj, moj mahrem, pa mogu ja svakako biti obučena. Gdje će biti tjesna odjeća, gdje će biti tanka odjeća, tako dalje i tako dalje. Mora se toga čuvati. Isto tako da pozorimo da ne smije se sjediti zajedno i mora se u porodicama čuvati ihtilata, zajedničkih sjela. To je vrlo opasno. Kaže Boži poslanik, ali i jako od duhula, ali Čuvajte se i pošto nemojte da unazite ženama tuđim. A kažu ashabi, a šta je o nekom nekome čovjekovom bližnjem kaže to je smrt. I onda se radilo o bratu muževom ili njegovom amiđi ili njegovom tetku i tako dalje. Oni nisu ženi mahrani. I oni ne smiju dolaziti i u kuću kada nema muža i oni ne smiju sjediti tu gdje žena sjedi. I taj ihtilat, to, to, ta pomješana tijela. I to se kod nas vrlo dobro znalo prije. Vrlo dobro se znalo kod naših starijih žena. I nikad se znao. I ženski glas se znao samo što su danas, ne, ne kažem druga vremena došli, nego drugi ljudi su došli danas. Pa žene, i Kur'an uče svijetom, i kad ide, i sluša se muzika, i ženski glas, i ovo Prije žena, ja sjećam u mene mati, žena, da ne govorimo o starije generacije, kad doziva svoje dijete, ovako samo zaklepeće rukama. Nema da ga zove imenom, čak ni to. A delil zato imamo u sunnetu. Gdje Božji poslanik, ali sad sam kaže ženama, kaže kada imam pogriješi, muškarci će u namazu reći, reći subhanallah. A žene udarit će rukom o ruku. Dakle, u namazu i ona neće ništa posebno govoriti. Ne dozvoljava je da kaže subhanallah nego rukama da zakletići, da bi upozorila imama da je pogriješio. A šta se danas radi? Danas Allah mi začuva toga svega. Čemu moramo obratiti pažnju? To je telefon. Telefon je vrlo opasan u kući ako ne ima kontrole nad njim. Ako osjetiš da telefonira u ponoć po sahat s kim se ima pričati sahat vremena? Da je ne znam ako zoveš negdje izvana, pa ti kod kuće zauzet telefon, pa opet zove zauzet telefon. Kad dođeš kuće, šta je to? Da ne mogu vas dobiti, ko to priča, s kim priča to? Mora biti kontrola nad tim telefonom. ako ga ne možeš kontrolisati i vidio se da stvari idu naopako i nazad, isključi ga skroz. Ali ne smije biti svakako. Ako ga ne možeš u ne dozvoli ni da se u šeru koristi. Isto tako, ako je Allah nekoga iskušao, pa ima kod sebe televiziju i video, neka dobro zna da velikog šeitana jedno u kući Ako već to drži, neka bude krajnje, krajnje oprezan. A opet kažemo da je to jedan veliki šeitan i jedna velika opasnost u Video ako nekad i možeš kontrolisati, da doneseš neko islamsko predavanje, taj video treba da je potključen A televizor posebno tu možeš svašta da vidiš da gledaš. Ali najbolje je za muslimana jednog da se riješi toga pitnata i belaja. Jer kako su prije ljudi živjeli, kako, su, kako, je prije život tekao i bio je bolji nego što je danas život. I bio je čistiji i ispravniji nego što je danas život. Danas naša djeca ne znaju učiti u Kur'anu kako treba, ako znaju učiti. Danas naša djeca ne pamte Kur'an, a prije su djeca od 8, od 7, od 8 godina hafizi postajali. Znali propise i namaza, i zekijata, i posta, i džihada, i svega u 15. godini. A danas ako počinjem vam dijete klanat u 15. godini ili nekako dođe na džumu, počne dolaziti 15. 20. godini, to smatram uspjehom nekakvim. Kako da se održimo nakon svega ovoga što nam se radi? I postavlja uopće sad pitanje da li više vrijedi u ovome išta pričati. Ovo noća što pričam ili ovo što nas brate bomo Muhammed, i, svi vajzi koji govore. Vrijedi li to uopšte više kazivati? Kad vidimo šta nam se sve dešava a, i koliko se toga kaže, a koliko se malo, kolino se malo toga primjeni, Pa pogledajmo danas šta nam se radi sa naše braće na Kosovu. Ono i gore što se radilo, nek što se radilo u Bosni. I što se priprema našoj braći u Sanđaku. I na drugim mjestima i na drugim mjestima. I ko da se to nas ne tiče. Ko da se to nekome drugome dešava. Ko da nas Allah ni zašto to neće pitati. Kazuje se u islamu, kazuje se u islamu, ali to se posluša i dosta toga zaboravi i dosta toga traži opravdanje da se ne radi po tome. I kakvi smo mi kod Allaha Đelešanu kad nam se ovo sve dešava? Kako imamo pravo i pomisliti kako smo mi stali kod Allaha Đelešanu. Kad vidimo šta nam se sve dešava. A ovo što nam se dešava ne dolazi nam od nego to je Allah odredio tako da bude. A nije tek tako. Sve ima svoj sebi, sve, sve, ima, sve ima svoj uzrok. Govorimo o ovome zato što od osnova moramo polaziti. Od šehadeta, od imana, od tevhida, od akide, od porodice svoje, u osnovi stvari sve moramo mijenjati, sve, sve, sve. Namaz, šehadet, sve. Moraš preispitati sve u osnovi. Toliko smo zaraženi sa toliko bolesti da od početka moramo preispitivati. Od šehadeta moramo, od teuhida, od, od, od namaza, od svih stvari. Koliko je to što radimo iskreno u ima Allaha. Koliko je to primjeno kod uzvišenog Allaha ovako kako to obavlja. Jer vidimo kakva je situacija. Danas je uvozni više pesada nego što ga je bilo prije rata. I vi ste toga svjesni. Šta to znači? To je ostvarenje onih kuralskih ajeta i kad dadnemo da oni zaborave na onaj prvi musibet koji ih je zadesio i kažu to je naše prijašnje se zadešavalo, što je bilo, a onda ih mi poklopimo i sve do jednog uništimo te kute kao mi ladine I do zadnjeg ih iskoristimo iskorijenimo. I onda Allah iza toga kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kad je tako. I jesu zaslužili. Jer Allah ostro kaže Vala te tehidu ajatillahi Ni Nipošto Allahove ajete nemojte se sa njima poigravati. A jedan od nas čuje Allahove ajete i čuje propise kao da ga se ne tiče. Dva uha, jedno kroz jedno unišlo, kroz drugo izašlo. E, vala ćemo biti pitani i nemojmo se čuditi nikakvim musibetima i nikakvim iskušenjima kakva god nam dolaze dok smo ovakvi. Dok se iz temelja ne promijeni. Sve, sve, sve, sve naše i korake, sve naše postupke, naša uvjerenja, sve da preispitamo. Ne kažem da ne valja sve. Da se pogrešno ne shvati. Kad kažem od čehadera da se preispitamo. Ali da se preispitamo. Da vidimo gdje sve nismo u redu da se ispravljamo. I koga god vidimo da je pogriješio, bujrum ne će. Bilo ti pravo, ne bilo ti pravo. Da nam je Allah uzvišan i najpreći. Ne bude li tako, Boga mi ne molimo se nikako hajde Iskoristimo ovu veliku, ogromnu blagodat. Mogućnosti saznanja Islama i rada po Islamu. Gledajmo da smo jedinstveni. Ovdje osobito u ovome mjestu i ovakvim mjestima gdje su muslimani izloženi velikoj opasnosti u pogledu svoje vjere. Pazimo na sebe i na svoje porodice dok ne bude kasno. Svoju djecu posebno kontrolišimo i ne dajmo da se miješaju sa drugima. Djeci je dovoljno grijeha i nemorala i neodgoja da izgube stid koji im je Allah usadio u njihova srca. Čuvajte se dobro toga. Gledajte da budete zajedno jedan džemat. A musliman ne smije računati, i to je šerijatski propis, da ostaje u ovim zemljama nipošto. Nego samo mora misliti da je privremeno ovdje i da mora računati i planirati da se vrati u zajednicu muslimana. Onaj koga smrt zadesi ovdje, a popustio je u svojoj vjeri, na njega se odnosi kuranski ajet kada Allah uzvišeni šalje meleke da im dušu uzmu pa ih budu pitali fime kuntum, gdje ste vi bili, kako ste živjeli, kalu kunna mustada'afine fil ard, reći će oni melekima, mi smo bili potlačeni na zemlji, nismo mogli trajati u svojim fabrikama, djeca otišla nam na stranu, u školama tu svašta se radilo i ovo i ono, a onda će im oni odgovoriti meleki, reći će im elem tekun erdullahi wasia, zar Allahova zemlja nije bila široka, idi i živi počator onako treba, ali u ime Allaha, zar ćeš dati dunjalog za ahiret. To je vrlo važno u tvojom životu. Kalu elem tekun ardullahi vasija. Zar vam, zar vam zemlja nije bila široka? Fe tu hađiru pa se preselite. Idite iste u tu zemlju. Fe ulaike me'uahum džehennem. Takvim je mjesto u džehennemu. Nije im to opravdanje. Nije im to nikakvo opravdanje. Čuvajte sebe, vraćamo se na kraju, na onaj ajet koji smo na početku citirali. Čuvajte sebe i svoje porodice od džehennema. Sutra se sjetite se danas, sutrašnjeg dana, kada stanete pred uzvišenog Allaha Đelešanuhu, kada će je ume je pirrul mikati. Bježati čovjek od brata svoga, va ummihi i od majke svoje, va ebihi i od oca svoga, va sahibetihi i od svoje žene, va benihi i od svoje djece, li kullimri im minhum jaume idin še'nun jugni. Svak će se toga dana o sebi zabaviti. Sjetimo se toga. I gledajmo da život svoj uredimo onako kako Allah traži. Da svi budemo zjun. Allahu dragi. Da volimo Allaha i da zaradimo da nas Allah zavoli. Šta ćete bolje i veće od toga? Da nam Allah pomogne svima i da nas učvrsti u